cara. Não tem nada nessa televisão que preste. Será que é clicável? Ô, mãe! Vê quem tá tocando a campainha aí, por favor. Se for pra mim, fala que eu não tô em casa. E aí, Lud, tudo tranquilo, cara? Chega pra lá, vamos jogar. Tá louco, logo um chocolate, vamos jogar um joguinho, não, pô. gente. Quem abriu a porta pra vocês? Então, o que é que houve contigo? Tô achando um bafo. Eu já fiz de tudo, sinal de fogo para ele me ver. E ele não me enxerga de jeito nenhum. Que isso, deve estar tá pensando que você tá ficando com outro cara, pensando que tu tá Será? namorando com outro cara. Tu fala pra ele, din, din, din, pode dar em cima de mim, pra ver se ele dá um em cara, cima de mim. Boa ideia, vou, eu vou se eu fizer um vídeo... Não, mas sabe o que, que é o ruim? Que ele é muito ciumento. Se eu fizer um vídeo desse, ele que? se manda pro meu lado. Se ele ficar com ciúme, você pega e canta assim pra ele. Tá com ciúme, tá com ciúme? Pega na mão e assume isso da música. Vambora fazer uma música com isso? Então Vamos. bora. Din, din, din, pode dar em cima de mim. É, táxi, táxi, pega. Ih, cara, a melodia é boa, né, Então, vamos agitar uma parada? Agora, então bora. Então, vambora. Avisando que eu não tenho então, namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão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 Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu já tô avisando que não tenho namorada. Din, din, din, pode dar cima de mim. Din, din, din pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão. Então se liga aí, menina, olha o que eu vou te dizer. Me apresenta sua amiga que eu não quero mais você. De tanto que me enrolou, agora vou te falar. Eu já peço desculpa, sua amiga eu vou pegar. Meu chiclete preferido é o sabor. pega na mão, pega na mão e assume. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. din-din, pode dar em cima.